in Joogba in Bet Nimra in Bet Haran, versterkte stede in skopkrale. In die kinders van Ruben het Esbon gebouw in Elele in Kariotam in Nebo in Ba, Elmion, met verandering van die name, in Sibma, in hulle die stede wat hulle gebouw het, name gegee. In die seens van Macher, die seen van Manasse, het na Gilead gegaan in dit verover in die Amorite verdrijven wat daarin was. En Moses het Eliab aan Macher, die sien van Manasse, gegee, en hy het daarin gewoon. En Joer, die sien van Manasse, het gegaan en hulle tentdorpe ingeneem en de tentdorpe van Joer genoem. En Noabag het gegaan en Kenat in die onderhoorige plekke ingeneem en dit zijn naam Noabag gegee.